Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut.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 Aquesta hora de ràdio setmanal on les persones amb discapacitat i malaltia mental són protagonistes. És divendres 15 de febrer i avui, per començar, ho fem amb el retrat biogràfic d'una pintora mexicana. És l'argument de la secció Història i Discapacitat. Eh, dibuixa la vida de la nostra heroïna, la veu de la Carmina Coromines. Eh, el quadre són així. Bona tarda. Bona tarda. La pintora mexicana i dona de Diego Rivera, Frida Kahlo, de molt petita va contraure la poliomielitis. La seva cama dreta es va primar i un peu li va quedar més petit que l'altre per la qual cosa alguns l'anomenaven Frida la Coixa. Als 18 anys, un accident de tramvia la va deixar amb lesions a la columna vertebral. El 1953 van haver d'amputar-li la cama per sota del genoll per culpa d'una infecció de gangrena. Frida Kahlo va pintar unes 200 obres, principalment autorretrats, en els que va projectar les seves dificultats per sobreviure. Frida valorava la cultura autòctona i els valors estètics de l'art popular de Mèxic. La seva pintura demostra un sentit dramàtic i violent que es poden trobar també en alguns exvots populars populars, dels quals en tenia una gran col·lecció. Va formar part d'una tendència estètica de tipus avantguardista europea sorgida a Mèxic, anomenada estidentisme, que tenia com a actitud la construcció d'una nova societat a partir de l'eliminació del vell ordre. Va morir a Coyacán el 13 de juliol del 1954. Frida Kahlo va ser la primera artista mexicana del segle XX que la seva obra fou adquirida per un museu internacional. Hey, Frida, la nostra heroïna de portada. Hi ha més històries que compartirem amb tots vosaltres fins a les 9 del vespre. Són aquests. What I want you Tema, tenir una discapacitat i ser emprenedor o emprenedora alhora, empresari o empresària. Fomentar l'autoocupació quan tens una discapacitat. Com us sona la combinació? però que usaven i experimenten a la seva vida diària Antonio Tejada, president de l'Associació Espanyola d'Emprenedors amb Discapacitat, i també Mario Albarca Morejón. És fotògraf amb discapacitat i soci fundador de l'entitat a Catalunya, l'associació Si Podem d'Emprenedors amb Discapacitat de Catalunya. Yeah, yeah, yeah. segona convidada, Elena Peralta, és poetessa amb discapacitat visual. Ha publicat un audiollibre amb el suport de l'11. Un poema, una voz, una voz, un poema. Molt aviat ho presentarà de nou a Barcelona, al Cort Inglés de Portal de l'Àngel. Amb l'Helena suavitzarem els sabors més amargs de la vida. Per això tenim sempre disponible el racó de la poesia que carona totes les emocions tal i com ho faria la càlida mà d'un amic o amiga. I Tertúlia va dir eh, Rosa Martín, Pedro Solanas, Jenny Charles i Albert Querol. L'amor per a les persones amb discapacitat intel·lectual. S'enamoren? Enamoren? No hem trobat una millor manera de celebrar Sant Valentí a Catalunya sense barreres. Eh, si hi ha una emoció que no entén de barreres, per mi aquesta emoció és l'amor.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 No más leños en la hoguera. I com us dèiem, avui iniciem a Catalunya sense barreres una nova secció. La portarà al programa cada 15 dies Anna Sastre. És delegada per la Convenció de l'ONU del CERMI, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. Per què aquesta nova secció? Quina és la finalitat de l'espai? Ho explica prou bé l'Anna Sastre. Bona tarda, Anna. Buenas tardes, Ana. Hoy se abre este espacio en el que estoy invitada, desde el que tengo la oportunidad de contar lo que están viviendo más de 4 millones de personas que en muchas más ocasiones de las que creemos libran una batalla diaria para acudir al colegio, al trabajo, para subirse a un autobús o a un avión o para comprar en un supermercado, para llevar a sus hijos al cine o para votar. Y esa batalla no es consecuencia directa de su discapacidad, sino de los numerosos obstáculos que encuentran en la sociedad en forma de prejuicios, de incomprensión y de barreras una sociedad de la que son parte, pero que sin embargo les excluye. Esta ventana radiofónica pretende dar a conocer esas historias individuales o colectivas que llegan al CERMI como quejas y que pueden servir para que tomemos conciencia de estas situaciones tan injustas de las que todos somos responsables en cierta medida. No más leños en la hoguera. no discapacidad eh, perquè eh, els drets de les persones eh, amb discapacitat i malaltia mental siguin una realitat. Cadascú de nosaltres, des del nostre lloc a la societat, a la família, com a companys, com a amics, podem fer alguna cosa. Però és que des dels mitjans de comunicació de masses hi ha moltíssima, moltíssima responsabilitat a l'hora d'aquesta eh, eh imatge eh, que transmetem, no? Es por això que la primera reflexión de la Sastre gira al voltant de la temática... de la discapacidad a mitjans de comunicación. Hoy precisamente quiero hablar del poder de influencia que tienen los medios de comunicación en este sentido. Los medios pueden a veces crear una visión negativa y estereotipada de la discapacidad que puede ser muy perjudicial porque crea esas barreras de las que hablaba. Muchas veces se abusa de la visión dramática e incluso negativa. Se genera compasión en el mejor de los casos y en el peor descalifica o incluso se distorsiona la imagen de la discapacidad. En este sentido, por ejemplo, seguro que alguna vez habéis leído o oído decir que aquel o tal personaje público es autista. Recuerdo hace unos años leer un titular que decía, detienen a un discapacitado por abusos sexuales y extorsión a siete menores. Parecía que lo importante no era destacar que era un presunto delincuente. El periodista injustamente quiso remarcar el hecho de que se desplazaba en silla de ruedas los medios de comunicación tienen la capacidad de contribuir a crear una opinión pública libre de prejuicios, porque las personas con discapacidad son ante todo personas, algunas más simpáticas, otras más interesadas por los deportes o con aspiraciones políticas y otras incluso pueden cometer delitos. Existen muchos medios de comunicación comprometidos con el objetivo de proyectar una imagen justa de la discapacidad. Espero que este pequeño espacio sirva para dar a conocer esa realidad casi siempre invisible y otras veces injustamente tratada. Bé, doncs nosaltres com a mínim cada divendres de 8 a 9 del vespre aquí la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat intentem presentar-vos com viu una persona amb discapacitat o malaltia mental sense prejudicis, tal i com sona, de vegades de forma irònica, clar que sí. De forma irònica, voldria eh, preguntar sense perdre més temps als nostres dos convidats, un Antonio Tejada, president de la Espanyola d'Emprendedores de con Discapacitat. Senyor Tejada, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien, muchas gracias por darnos voz en este programa. I eh, el seu eh, company a Catalunya, que és Mario Albarca Morejón, fotògraf amb discapacitat eh, i soci fundador de la mateixa entitat a Catalunya, Si Podem, d'emprenedors amb discapacitat catalans. Què tal? Buenas tarda, Hola, buenas tardes. bien. Pues para los dos, la primera pregunta en la frente. Ustedes fomentan el autoempleo porque nadie les contrata como discapacitados que son. Don Antonio, dígame. Pues más claro y más directo no podría ser. Así es. Eh, yo en 2005 me di de alta autónomo porque, bueno, a pesar del currículum que creo que es bueno y que tenía entonces y que tengo ahora, pues no, no tenía ninguna oportunidad laboral interesante que, pudiera un poco satisfacer la, la profesionalidad que yo podía ofrecer. Y estamos hablando no de una época de crisis, sino de muchísima bonanza, ¿no? Era cuando había grandes contrataciones y entonces no te quedaba más remedio que el autoempleo y el emprendimiento para iniciar una, una vida profesional. Porque su currículum, señor Tejada, ¿cuál es? Pues bueno, eh, aparte de ser diplomado en Ciencias de la Educación, soy licenciado en Comunicación Social, tengo cinco másteres y cuatro expertos universitarios. ¿Y como nadie le contrata, por qué, discapacidad tiene usted? Pues bueno, tengo síndrome de Pola, eh, que es una enfermedad rara de carácter congénito desde el feto. Y, bueno, eh, lo más visible que se puede ver, pues, es una de mis extremidades superiores un brazo y una mano, es un poco lo más visible, ¿no? Pero que, no me impide realizar cualquier actividad. Fíjese usted, señor Tejada, que mi abuela diría, usted es más listo que el hambre. Pero no le cogen en ningún trabajo. ¿Por qué? Mario, ¿qué pasa tú? A mí más o menos el mateix. Yo diría que, bueno, que no estén discriminados, pero no se senten, y eso es la, la primera prioridad de la asociación. crear un, una família, una autoajuda entre nosaltres i fer pinya. Uh mhm. -huh. La finalitat de l'entitat, bàsicament, és eh, convèncer la persona amb discapacitat de que, ja que no troba feina, mm, se la faci seva? No, justament al contrari. Vale. <laughs> Quina seria aquesta eh, finalitat? justament conversa a l'empresari de que entengui que una persona amb discapacitat és més capacitada o inclòs ...incluso más capacitada que una persona que no tiene capacidad. Claro, señor Tejada, pero si ustedes disparan a los empresarios, oiga, que somos listos, que podemos trabajar, que somos rentables para la empresa, que además la contratación sale a cuenta, entonces ¿por qué me fomentan el autoempleo? Aquí veo una, contradicción. No, no. Eh, bueno, eh, se puede explicar muy fácilmente. Eh, fomentamos el autoempleo y el emprendimiento, aparte de la concienciación al mundo empresarial, precisamente porque está, se está demostrando que al la, tanto lo que es la, la comunidad empresaria que nos ve a nosotros también como iguales ya porque tenemos nuestra, nuestros negocios, nuestras empresas, etcétera, esto les sirve, les facilita la comprensión de ver las capacidades de nuestro colectivo. Entonces, al conocer a otros empresarios con discapacidad, que a su vez estos empresarios contratan a trabajadores con discapacidad y que están obteniendo unos buenos resultados y un buen rendimiento, ellos eh, es como que si no ve un ejemplo, no van a confiar nunca. Entonces, gracias a, este tipo de, actuaciones, ellos ven que, que, que, que es rentable, que un colectivo, que es un potencial que se está desaprovechando, que hay un talento histórico que lo hemos dejado perder porque no le hemos dado la oportunidad y sobre todo una cosa también, porque hay muchísimos compañeros que tampoco eh, están dispuestos o bien por el sacrificio que conlleva ser emprendedor y tener tu propio negocio, o bien porque son carácter más de trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Y también ahí pues los asesoramos, ponemos en contacto a empresas con trabajadores, etcétera, para que pueda haber una relación laboral lo más normalizada posible Mario es fotógrafo amb discapacitat eh, la pregunta, Mario, sería si una persona amb discapacitat y una persona emprendedora es una combinación que funciona. Per raons? funciona sobretot perquè tenim un, un sentit molt desenvolupat de la superació laboral i personal i això és una eina molt important que una altra de les funcions de la Fundació és que entengui l'empresari que això és un valor molt valorat i que una persona que no té discapacitat el té, però no tan desenvolupat. O sea, eh, don Antonio, esto de, que la vida para usted sea complicada cada día, ¿no? Por su, por por su discapacidad, ya le hace desarrollar, entiendo, una serie de eh, eh, em, ampenta, que a Cataluña, Mario, de em, fuerza interior, ¿no? Para salir adelante que le ayuda a la hora de montar un negocio. Por supuesto. hay una cosa clave. Nosotros hablamos de un trinomio que es superación, discapacidad y emprendimiento que es la clave de nuestra vida, ¿no? En el sentido de que ante la toma de decisiones, ante la adversidad, ante esta situación de crisis por la que estamos atravesando actualmente, que todo es tan negativo o todo es se ve tan oscuro, pues claro, ¿qué te vamos a decir? Si desde que prácticamente nacemos no estamos superando, superando para coger un vaso de agua, superando para que en el colegio tengamos una educación inclusiva, superando el poder jugar con otros niños. Claro, esa superación continua bien administrada, pues hace que cuando ya llega a tu, a tu edad laboral, pues a la hora de afrontar lo que es un reto, pues siempre se afronte como una superación constante a la que estamos acostumbrados y no tenemos miedo a caernos, porque a veces, por desgracia, no hemos caído tantas veces que por caernos alguna más no, no estamos dispuestos a abandonar. Y vamos a ver, vamos a, vamos a ir a, los negocios en sí. Don Antonio, ¿el suyo funciona? Sí, sí, ¿Sí? Con mucho esfuerzo y sacrificio en la, en la época en la que estamos, pero por suerte, bueno, eh, ya llevamos mucho tiempo en la línea, es un tema de que tiene comunicación, y es una línea y la otra línea de tema de accesibilidad, arquitectura y urbanismo, y bueno, más o menos eh, podemos seguir contando con el equipo, incluso vamos creciendo año a año, ahora acabamos de contratar una, una ingeniera en telecomunicaciones también con discapacidad y bueno, poco a poco nos estamos haciendo nuestro hueco en el mercado. Vamos a ver, Mario, me imagino que tú eres autónomo. No, de moment volia, bueno, vull aprofitar de cara al, a la competència que l'empresari em contracti amb la discapacitat. Ah, tu busques que un empresari et contracti amb la teva discapacitat. Exacte. Uh -huh. I quin valor afegit tens respecte a un altre fotògraf que no tingui discapacitat? Torno a repetir el que ha dit abans i la meva il·lusió jo crec que em destaca amb la meva feina, les ganes de superació i el, Lo que ha dicho Antoni al no tener por a porque ya ya cae, ya me... Em caigo más vegades. Caus continuamente, vaya, o sea, al el teu és aixecar-te. <laughs> o sigui... Don Antonio, lo de Mario es levantarse. Ya, que se cae 25 veces al día y los suyos levantarse, pues vamos a levantar el país, la empresa, los contratos, lo que sea, ¿no? <laughs> Bien, vamos a ver. Esta Asociación eh, Española de Emprendedores con Discapacidad a Cataluña, había tindrà la seva representació, Asociación Sí Podem Emprendedores amb Discapacitat de Catalunya, tot i que la burocracia fàcil no posa, Mario. No. <laughs> No està tan fàcil muntar una associació, no, eh? a Catalunya no, no és res fàcil. Hi ha molt, molta lentitud en els tràmits? Eh, o... Sí, bueno, requereixen molt, molta burocràcia i la burocràcia sempre va lenta. Ja, eh, perquè, eh, Antonio, ¿ustedes qué presencia tienen territorial a nivel de España? Pues bueno, nos, cada vez somos más y hay que decir cómo surgió todo. Todo surge en 2009. En, yo soy granadino y surge en Granada. Eh, además estábamos tomando un café tres amigos que curiosamente los teníamos discapacidad. Uno era también empresario con una academia de formación, otro el, el, el paralímpico eh, medallista mm, José, José Manuel Ruiz de tenis de mesa y estaba yo. Entonces empezamos a hablar un poco de la discriminación que estábamos teniendo en diferentes líneas pues sin ir más, lejos, pues, uno se un compañero se acaba de comprar un piso y no le habían hecho un seguro de vida porque tenía discapacidad. Efectivamente. Sí, <laughs> sí, es, una cosa directa. Es así. y es duro, pero que, que fue así. El otro, precisamente, eh, para darle una hipoteca se tenía que hacer un seguro de estos de accidente laboral y tampoco se lo hacían por su discapacidad y bueno, y, empezamos a poner lo alto de la mesa, pues discriminación a veces, bueno, yo había tenido, pues bueno, un tema que era en 2005, medida del autónomo, entonces solamente había una bonificación del 50% durante dos o tres años, y en ese momento pues ya me habían pasado a, autónomo normal, ¿no? luego se había ampliado a, cinco años, entonces yo pregunté eh, precisamente en la Seguridad Social y me dijeron que no, no, que no era con gratis retroactivo y que es verdad que los autónomos con discapacidad estábamos muy discriminados porque perdíamos muchos derechos eh, en relación a los trabajadores por cuenta ajena. Toda esta historia tan bonita que me cuenta de esos tres amigos que se sientan ante un café para quejarse de la vida y, de cómo pues les vulneran los derechos, me imagino que de aquí nace la asociación. Ahí, en eh, ese día, claro, ese día es, cuando nace la, la, si Andalucía, la Asociación Andaluza. Y entonces, bueno, empiezan a venir compañeros a través de las redes sociales, se empieza a extender un poco, porque era, fuimos la primera asociación, de todavía no hay otra que sea de emprendedores y empiezan a venir compañeros de otros sitios del Estado. Y entonces, veo aquí, eh, don Antonio, que tiene usted una web que son www.emprendedorescondiscapacidad.com. Eh, Exacto. Eh, emprendedorescondiscapacidad.com es el punto de referencia. Están en varias ciudades de España, pronto en Cataluña con Mario, canos de sanimi desanimi amb els no, tràmits eh, burocràtics, no, no, perquè o d'hora real. y la finalidad es aglutina persones amb i sense discapacitat que creguin en les capacitats. Això mateix. Emprenedores... O no. O no. O no. O, no. o laborals, Clar, simplement. O laborals. Uh -huh. Molt bé. Doncs ha estat un ple tenir-los al programa, tots dos, eh, Antonio Tejada i Mario eh, Albarca Morejón. Seguirem mm, de prop la vostra trajectòria. Us sembla? I tant. Don Antonio, ¿se, me ha ido a tomar café otra vez o qué? ¿Cómo es la cosa? No, está por aquí, está por, aquí. Estoy por, aquí, estoy por aquí. Muy bien, pues ya le invitamos nosotros a que se venga un día a Barcelona y tomamos ese café, por ejemplo, en pues las Ramblas o en el pues Puerto Olímpico. Encantados de la vida. Para quejarnos de la vida y de cómo lo superamos, ¿no? No, no, y cómo lo superamos y sobre todo pues el punto de referencia para otros muchos compañeros que ya estamos en Madrid, en Aragón, en Comunidad Valenciana, en Extremadura y en Andalucía. Estupendo. Y, y en, y en Internet, emprendedorescondiscapacidad.com. Exactamente. Muy bien, un abrazo muy fuerte, una abrazada ben forta, Mario. Un altre Casa teva per quan vulguis. Gràcies. Vinga, nosaltres continuem. Ara farem una petita pausa literària amb la Mercè Guiu i la Carme Raix, com és habitual. I després rebem per la Porta Gran a una altra poetesa que ve amb un llibre que sona excel·lentment bé. Primer, les nostres, i després la que coneixem aquesta tarda. El calidoscopi de Mercè Guiu. Amb les noves tecnologies neixen malalties i addiccions també noves. És el cas de l'hipocondríac cibernètic, la versió reactualitzada del malalt de Molière, les estadístiques diuen que 7 de cada 10 persones busquen la seva malaltia o els símptomes que pateixen a internet. Una font, sovint, poc fiable en temes de salut. Però, com sempre, no cal ser alarmista i generalitzar. Uns consells. Agafeu bloc i llapis o smartphone, tablet. Perquè no us vinguin tots els mals, comproveu que la pàgina que consulteu tingui a la capçalera el distintiu WIS, Web d'interès per a la salut, pel que fa a les pàgines nacionals, i Home Code quan les internacionals. Es tracta de segells que indiquen garantia i fiabilitat, atès que compten amb el recolzament de professionals i institucions acreditades. Defugiu les webs que us parlin de temes de salut però us vulguin vendre alguna cosa, un altre aspecte important és la data. La ciència i la medicina, és clar, avancen de pressa i una informació del 2004 probablement avui hagi quedat obsoleta. Així que cal consultar informació actualitzada. I un darrer consell. Com diu la saviesa popular catalana, els masses piquen. Massa informació i, sobretot, si no és acurada, pot fer-nos viure amb neguit, davant de qualsevol dubte seriós cal anar al metge. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Aquests jorns esquius que ens toca de viure no ens poden tapar cap hora del dia. Per això esclatem flors d'entusiasme per conrear el solc de cada jornada. Jorns per compartir tant si neix amb núvols com si neix amb sol. El bo és fer petjades a dins del rellotge, que va més de pressa que aquest impuls nostre de passa pausada, ja que els anys ens frena el cos trencadís. Més la ment l'empeny a tenir projectes i a ser un estandard per als fills i els nets a dins d'aquest temps que el pintem d'amor. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua por agua por agua bendita vida, y Agua que cae del cielo. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández. I continuem compartint la tarda d'aquest divendres 15 eh, de febrer al teu costat, Fidel Ullent, que ens acompanyes. Eh... Mira, jo no sé si t'agrada la poesia, ara que ens estàs escoltant, que és divendres, en repetició, mm, matinada de dissabte. No sé si t'agrada la poesia i no sé si alguna vegada has sentit poesia en àudio llibre. El cas és que, mmm, perquè tots plegats ens fem una idea de com sona un audiollibre, sobretot pensem en les persones cegues o deficients visuals o en les que volen sentir eh, la poesia d'una altra manera, hem pensat... Eh, hem escollit un, un poema mm, de audiolibra que os presentem tot seguit, un poema, una voz, una voz, un poema, es de Joan Margarit y es diu Principios y finales, Y son así. Principios y finales. Un tiempo fui una chica con futuro. Podía leer a Horacio y a Virgilio en latín y recitar a Kitsch completo, de memoria. Al entrar en sus cuevas, los adultos me capturaron. Comencé a parir hijos de un hombre estúpido y creído. Ahora, cuando puedo, lleno el vaso y lloro al recordar algún verso de Keats. Una no sabe, cuando es joven, que no hay lugar alguno donde poder quedarse para siempre. Y le parece extraño si no llega aquel o aquella en quien hallar descanso. Una ignora de joven que los principios no se parecen nunca a los finales. Joan Margarit. Doncs així sona Joan Margarit en la veu de la nostra convidada, camufladísima Elena Peralta, poetesa amb discapacidad visual. ¿Qué tal? buena tarda. Hola, bona tarda. Buenas tardes. Buenas tardes. En principi diu, Anna, pots fer-me l'entrevista en català perquè jo el català ho entenc, tot i que no ho parlo, perquè sóc de mitja Espanya. No sé, m'ha explicat un recorregut de ciutats, Helena, que encara no l'encaixo en lloc. A més a més, és mm, oïdora habitual de les òperes del Liceu. Sí. De fet, està aquí a Barcelona perquè diumenge va a l'òpera. Sí. Ho he explicat tot, eh? Sí, sí, cuentos de Hoffman hacen. Molt bé. Doncs eh, l'Helena, on neix, on viu, on és en aquest moment? Eh, bueno, en estos momentos con vosotros, maravillosamente acompañada, muchas gracias por invitarme. Soy aragonesa, eh, vivo en Madrid hace 24 años, mm, pero tengo que confesar que estoy enamorada de Cataluña. Y ha de dir-te que sí que parlo una miqueta tal català, eh? Ah, amiga, amiga, veus tu la, els poders eh, amagats de l'Helena Peralta que eh, ha publicado aquest audiollibre que avui us presentem amb el suport de l'ONCE, un poema, una voz, una voz, un poema, que está editat per eh, Olifante Ediciones de Poesía, correcta Elena? Sí, sí. Y que properament es presenta al Corte Inglés de Portal de Ángel. Eh, sí, será el día 8 de marzo a las 7 de la tarde y mm, el, autor del prólogo, José Corredor Mateos, estará a mi lado para, hacer la presentación de este libro. Estará también el compositor de la música que acompaña el, audiolibro. Em, la música se ha compuesto expresamente para, cada uno de los poemas. Y, nada, y estaré yo con ellos. Sí, eh, un audiolibro, Alena, mm, res como escultarlo en poesía. Mm? Res como escultarlo... ...para claro... pueden describir una y mil vagadas aquí... ...pero fins que un no sent la poesía al oída, no es fa una idea. Sí, es que eh, tal como dice José Corredor Mateos en, su prólogo, la poesía nació para ser oída y escuchada. Después poco a poco hemos ido perdiendo eh, eso de, escuchar poesía para leerla. Y afortunadamente hoy en día pues cada vez hay más recitales de poesía, cada vez eh, se empieza a oír más la poesía en voz. Elena, -huh. un, un, poema de Joan Margarit para iniciar aquesta reproducció de para perquè estem a Catalunya, pero le agrada molt también un altre, El desayuno, de Luis Alberto de Cuenca. ¿Por qué has escogido aquel poema? Eh, pues mm, porque me parece mm, como muy divertido eh, Luis Alberto de Cuenca, todos sabemos que escribe muy, muy bien. Y este poesía en, perdón, este poema en concreto yo lo encuentro como muy fresco, como muy divertido y un final que, impacta un poquito, que sale un poco de lo que todos entendemos por poesía, que siempre vemos, o las flores, las margaritas y las mariposas, o la poesía actual que empieza a hablar de muertos, infierno, cosas. <clears throat> Y sin embargo, este poema es como saliéndose un poco y, bueno, si lo escucháis. Mira que al poema El desayuno se sembla una mica la filosofía de Cataluña sin barreras. Nosotras de pagadas, molt sovint son políticamente incorrectas, amb la mateixa discapacitat, eh? Que sí, que la cada día El desayuno. El desayuno. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas. O cuando eres feliz y se te nota. O cuando eres genial con una frase que lo resume en todo. O cuando ríes. Tu risa es una ducha en el infierno. O cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más. Tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas cuando llena de vida, te despiertas y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno. Luis Alberto de Cuenca. No saben ben Belena qué es lo que que s'esmorza en esta casa, eh? <laughs> para a més a més, es una casa on ya crisis crisi no ya para esa a taula, de unido, eh? <laughs> doncs eh, la cita el 8 de març a les 7 del vespre a Portal de l'Àngel, eh, al Cort Inglés de Portal de l'Àngel. Allà una poetessa amb discapacitat visual presentant un llibre a tota la societat, en general. Trencant barreres, Helena. ¿Sí o no? Eh, eh, rompiendo barreras, por supuesto, sí, sí, eso, eso está clarísimo. ¿Qué quieres decir a, a las personas que vengan a verte? Mm, pues Vamos a ver, mm, a mí me gustaría que las personas que vengan a verme vayan a ver lo que es el audiolibro, independientemente de quién, de quién ha sido la idea de esta recopilación de poemas, mm, porque Mm, tengo que decir que he aprovechado para incluir dos poemas míos al final de, esta recopilación, pero que en realidad son todo poetas maravillosos, todos coetáneos, todos amigos personales. Puedo presumir de tener unos amigos maravillosos dentro del mundo de la poesía, pero que van a ver una representación plural de lo que es la poesía actual en España. O sea, hay distintas voces de distintos sitios, mm, distintos colores, mm, pero donde pues em, el Dios está en la lado del humano y los humanos al lado de los dioses, claro. Elena, ¿cuántos poemas? ¿Cuántos poemas ya en aquel audiolibro? 22. 22. ¿Alguno dedicado al amor? Eh, pues yo creo que este que acabamos de oír es un poquito dedicado un poquito, al, sí, un <laughs> poquito, pero ahora pensaba en aquests més tendres, dels de la poesía. Pues eh, no. Yo no le trobat, no, eh? No, no, en todo, en todo el poemario efectivamente eh, es un poco un poco casi Mm, fíjate que yo pedí a cada, a cada autor que me regalase dos poemas. Tan solo yo elegí los poemas de Fran Picón, precisamente de Luis Alberto de Cuenca y, de Joan Margarit. El resto mm, los autores me dieron los, poemas que tenían que ir incluidos y pues ha coincidido que todos son un poco tristes, grises o... Mira, ha dado la casualidad. Bueno, lo que pasa es que tú eres poetesa, hoy, Sí. Yo haré una prueba aquí. És que després de tu tinc una tertúlia de persones amb discapacitat intel·lectual mm -hmm. que mhm. venen a parlar-nos de l'amor perquè ahir mhm. va ser Sant Valentín. Sí. No sé dels quatre que tinc a taula qui d'ells està enamorat, eh? perquè ara igual et diuen cap de nosaltres, Anna, però jo he pensat, mira, ara a veure mm. tens temps, eh? que encara no ha acabat la teva entrevista. Vale. Vas idear unes coses al teu cap sí. que et sembla i fas un poema en directe per ells. Uf. Sobre l'amor. Vale, tornem a la presentació del llibre. Ara reacciona a aquest input que et faig arribar. Reacciona a aquest input. I a part d'això, Helena, mm, una trajectòria cultural molt intensa, la teva. Eh? Mm, no sé per on començar. Eh, per exemple, per les tertúlies. Eh, les tertúlies sé que, eh, vaja, com rapsoda i poeta, has estat alumna del mateix Enrique eh, García Trinitat. Però molt interessant que hagis format part de la tertúlia poètica Versos... Eh, versos pintats del Café Gijón. Sí, és donde nací yo, exactamente. Imagina't, ¿no? sí. Uh mhm. -huh. I també la del Cercle de Bellas Arts. Sí, també. Uh -huh. o sea, que son de nivell las cuales les quals suposo que has conegut a del país. Eh, pues prueba de ello es la gente que me acompaña en el audiolibro. Sí, o sea, eh, citarlos a todos, ¿eh? es el teu sí, pues em, tenemos a Joan Margarit, por supuesto, Marian Rementol, de aquí de Barcelona, eh, Enrique Gracia Trinidad, Luis Alberto de Cuenca, Aureliano Cañadas, Domingo Failde, Dulós Alberola, Fran Picón, Ángel Guinda, José Luis Morante, que además es crítico literario también, y yo misma. ¿Y cómo has com una sega entre toda aquesta gent? Eh, una sega como tú. Vamos a ver, pues con un bastón maravilloso que llevo siempre en la mano. Sí. <laughs> no, esto es broma. viene como no le salgan bien los poemas a estos. A esto, es, esto es broma. ¿no? Sí. Eh, pues eh, es que el ser invidente yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con, poder hacer cosas en la vida, como, cualquier otra minusvalía. Yo, fíjate, paradójicamente diré que empecé a escribir poesía precisamente al perder la visión. No escribo poesía más que desde hace eh, siete años, que es la primera vez que entré en el Café Gijón y escuchando esta tertulia literaria de versos pintados del Café Gijón es donde me enganché de alguna forma. Primero quise ser rapsoda y yo iba allí pues para recitar los poemas de otros, pero poco a poco me fui enganchando, enganchando y llevaba un año y medio que yo empezaba a hacer mis pinitos y a escribir mis propios poemas. Eh, a Barcelona también és eh, mm, de eh, Zero Art. Sí, es una tertulia que, mm, vamos a ver, a mí Madrid se me quedaba un poco pequeño porque mm, eh, yo quería escribir en catalán y entonces necesitaba escuchar voces que, escribiesen en catalán y no encontraba ninguna tertulia, no supe, no supe encontrar ninguna tertulia donde el grosso de, los componentes fuese, escribiesen en catalán. Y entonces que dije, ah, pues la creo, <laughs> Llamé a un grupo de amigos que yo conocía, todos me respondieron que sí y nació Zero Art. ¿Está funcionando encara? Sí, sí, sí, sí. y cómo us reunió porque tú has de venir expresamente. Sí, y vamos a ver, es una vez al mes, yo vengo cada vez menos, entonces Carlos Serra es la persona que, que me está sustituyendo en dirigir y controlar ahora la tertulia y se reúnen en la, casa, Castilla-La Mancha. Porque en un principio nos reuníamos en un local que se llama Cero Art, por eso el nombre de la tertulia. Sí. Pero aquel local cerró, hicimos un pequeño periplo por algunos eh, sitios de, Barcelona hasta que terminó aquí en, esta casa regional. Sé que en el teu dos poemas teus, pero aquí escultaré un inédit creat per les persones amb discapacitat intel·lectual de Besbadis. Mm. Tens eh, aproximadament uns 10 minuts per elaborar aquest poema. Per elaborar un poema jo para... Sí, Para estos chicos. Para estos chicos que van a hablar de amor. Y lo presentas en Portal del Ángel el 8 de marzo a las 7 de la tarde y se lo, y se lo dedicas. Porque además igual van a verte 20 badis allí, ¿eh? <laughs> Yo te aviso. Porque esto es lo que pasa cuando uno viene a Cataluña sin barreras, con unas ideas, se encuentra otra cosa. <laughs> Ay, mía, se me han roto los esquemas. <laughs> Estoy muy contenta de que aquí al programa. Elena Peralta, eh, una trayectoria cultural importante, que treu un audiolibro de poesía. La poesía va a ser creada para ser escultada sobre todo. ha agradat molt aquesta definició y espero que quan vinguis a l'òpera passis per aquí, per la ràdio. Sí, per no? supuesto, vendré bueno, a vos claro que sí. Informar-nos de les teves <laughs> activitats, sí? Por supuesto que sí. Bueno, continues amb nosaltres, eh? Aquí estoy. I a la tertúlia sorpresa pels badis, et sí, sembla? Vale, vale. Sí? I mentrestant nosaltres eh, fem pausa... Fem pausa per donar pas ja a les ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Són ofertes que arriben des de FSC Incerta cada setmana amb la veu de Dolors Garcia. Bona tarda, Dolors. Hola, molt bona tarda, Anna. A FSC Incerta aquesta setmana estem seleccionant per l'àrea metropolitana de Barcelona dependents, dependentes per la secció de Fort de Pa ubicats a diferents supermercats. Es requereix formació mínima d'ESO, així com experiència en llocs similars. Es realitzarà una formació prèvia d'una setmana a càrrec de l'empresa. S'ofereixen jornades de 30, 35, 40 hores setmanals de dilluns a dissabte. També per Barcelona estem fent recerca d'un perfil de missatgeria moto a càrrec de l'empresa per a entrega i recollida de petits paquets. S'ofereix jornada completa en horari partit i en contracte indefinit. I ja per últim, l'última oferta ens arriba des de l'Arbors, Tarragona, on estem buscant operaris, operàries per fer tasques manipulatives i de verificació de peces d'automoció. Es requereix formació mínima en ESO, així com experiència en tasques similars.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 Nosaltres fem ara eh, res, 30 segons de musiqueta i parlem d'amor amb els Vespadis. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how Escolteu Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Anna Hernández. Ja hi som a la part final del programa, la nostra tertúlia que, com cada Tercer divendres de mes compartim amb la eh, bona gent de la Fundació Vesbadis. Eh, cada mes ens visiten 4, 5, 6 persones amb discapacitat intel·lectual per parlar-nos d'un tema tal i com elles, aquestes persones, viuen el tema i el senten. Com que ahir era Sant Valentí, Maria Vila, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda, Ana. Hem pensat que parlin de l'amor, no? I tant, a veure què tenen a dir de l'amor. Primer, tu has celebrat Sant Valentí? Jo vaig celebrar d'una manera una mica especial. Treballant. Sí. O sigui, això és amor a la feina. Sí, que també existeix, tu. Sí, senyora, hi ha molts tipus d'amor. El que passa que em sembla que els badis avui volen parlar de l'amor de parella. Per això tenim Rosa Martín, Pedro Solanas, Jenny Charles i Albert Querol. Què tal? Bona tarda, amics. Molt bé. Com esteu? Molt bé. A veure, d'aquí, de la taula, qui ha celebrat Sant Valentín? Jo. Només la Jenny. Un braç. Ah, no, també el Pedro. Dos. Dos de dos. Tres. Tres. Però, escolta, aixequem el braç a l'hora, perquè si no... Però veig que Albert no ha celebrat Sant Valentí. No. Per quins motius? Bueno, doncs pues perquè tinc altres coses que fer i, i no puc. Més importants que l'amor. Exacte. En aquests moments no estàs enamorat. No. Vale. La resta, qui està enamorat? Rosa, endavant. Jo estic enamorada de, no sé, de la meva vida, del que faig dia a dia, de, de que avui fa un dia preciós, amb un sol mm, que m'encandila, m'agrada mm, els petits ocellers que piulen cada matí en la meva orella i tot això em motiva per, mm, per ser molt feliç, perquè a mi el que més m'agrada és fer feliços els altres. O sigui, tens un amor vital. No. El teu és un amor a la vida. El meu és un amor a la vida, val? Mm, perquè considero que sin vida no, no hi ha res. Ni hi ha el vent que escoltes dia a dia, ni els ocellers en la teva oïda, ni per la nit. Algun enamorat d'una persona, si plau, en aquesta jo. taula? Vale, Jenny, explica'm tu, <laughs> perquè aquests ja veig que poetes totals són, eh? S'ha inspirat amb l'Helena. S'ha inspirat totalment. Endavant pues, jo ja t'ho he explicat abans, que, que estic enamorada de la meva parella. Uh mhm. -huh. Com es diu la teva parella? Marc. I què representa per tu el Marc? pues, estem molt bé junts, m'ha enviat un, un WhatsApp al, al mòbil de, de, de felicitats pel, pel Sant Martí. Sí? Jo dic que, que, que, que igualment per, per ell i que, i que, bueno, que el dia 16 eh, ahir té partit de, de bàsquet, que l'aniré a veure, Y después Andrés a, a Ajá. ¿Y Pedro? Estoy enamorado. ¿De qué? ¿O de quién? ¿De quién? ¿De quién? A ver. ¿De, quién estás enamorado? De, de, una del... De Best Buddies. De una de Best Buddies. Ay, ¿por qué le dius a la María que luego expliqué ella? Fa qué? no se acuerda? Oh imagínate. Vaya amor que tiene que no se acuerda de quién es. ¿Qué calidad de amor es esta que no te acuerdas ni de quién estás enamorado? No sé mm. si te voy a creer, ¿eh? ¿Cómo se llama tu enamorada, Pedro? No sé. No, como lo que no lo sabes. ¿Cómo puede ser que no lo sepas? Rosa, échale un cable, que se ha atascado. El muchacho <laughs> se ha atascado. <laughs> Échale un cable que se ha puesto nervioso. ¿Te ayudo? Sí. <laughs> Si le diste un beso en la fiesta de Navidad, ¿no te acuerdas? Sí. Mm, mm, eso se acuerda. Eso sí que se acuerda. <laughs> Oye, desmonteo un mal programa sense. <laughs> Oye, a ver, contesta, ¿cómo se llama la afortunada? No seré yo, por casualidad. ¿Tú? Coño, soy yo. Uy, bueno, pues esto, a ver. Soy yo. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos no, aquí. En este programa pasa de todo. Vamos a, a serenar los ánimos. Mira, ¿sabes qué? Me voy a mal Albert. El Albert que me ha té unes altres coses al cap. No, no. no? Però escolta'm una cosa, Albert. Per tu què és l'amor? Tot i que no estiguis enamorat... Hmm. Amor? Tu què penses que és l'amor? Com ho sents? Pues... Ui, l'amor... L'has pillat, jo crec. Bueno. Us fa vergonya parlar d'aquest tema? Home, una miqueta. Sí? Per mm. què? Mm. Perquè... Ai. Mira, perquè no em surt. Què és l'amor per vosaltres? L'amor de parella, eh? Vinga, endavant. La Rosa està en un xoc ara, perquè el Pedro li ha dit que estava enamorat d'ella i encara està en xoc. Es que, sincer, es que sincerament, no m'esperava esta declaració així, d'esta manera. manera. Es que vamos, bueno, mira, pots... estoy contenta, en serio, estoy contentísima. Vale, Rosa. Ai, amor. Des, des de la serenitat, pots explicar-me què és l'amor per tu? Estoy inspirada ahora mismo. Vale. Vale, voy. ¿Preparada? Sí, pero tranquila, ¿eh? Vale. El amor es una cosa tan maravillosa que ni tú misma te crees lo que es hasta que lo vives. El amor es como cien mariposas en tu estómago que por allá y por allá revolotean, luciendo su vestimenta de alegre colorido. El amor es como una botella de vino, buenísimo, y su sabor aterciopelado se deja en tu paladar. El amor es amor al campo, a la vida, a la libertad, sí, porque yo me acuerdo que hice una poesía a Noelia y que le dije que era ella libre, como los pájaros que volaban en el cielo azul. y así Ma María, ella. La Rosa no, no es que está enamorada de la vida, pero es que, es, es, que es, es ella es poeta, también. Sí, es poetesa, Sí, sí, sí. Llavors, és que tenim acaba d'improvisar tot això. Sí, sí, sí, tot això és improvisació total. I la Noelia, que és aquesta que li ha dedicat la seva, sí. la, sí. aquesta poesia, és uh, la seva amiga de Besbaris. Ja, ja, ja, sí, ja, ja, ja. Que, que també l'estima molt. L'amor de l'amistat, sí, aquest Sí, l'amor de l'amistat, i tant, i tant, i tant. A mi m'agradaria saber si vosaltres, que teniu una discapacitat capacitat intel·lectual, teniu més dificultats per enamorar a un noi, a una noia, que la resta. Què en penseu? Sí? Una a mica, veure. sí. Per què? Perquè nosaltres tenim mm, una mica més de dificultats que una persona normal. Quines dificultats? Doncs quan ens enamorem d'una persona normal, tenim... bueno, en el meu cas, la meva persona és, és com jo, discapacitada. Sí. Llavors no, no, no tenim tants problemes. Però si, si, ens, mm, si ens enamorem d'una persona que és normal, doncs tindríem més, més problemes que, que, una, que una persona discapacitada. Tu estàs d'acord, Rosa? No. No. para que estabas barmella mientras la Jenny parlaba Explica serenamente qué piensas tú. A ver, yo primero quiero añadir que para mí la normalidad, ¿vale? Es normalidad, o sea, dejamos de ser normales cuando porque vamos, ¿vale? Gritando, cantando, hablando, llamando la atención, ¿vale? Porque para mí los problemas no son normalidad. Para mí la normalidad deja de ser normalidad y un problema, porque por ejemplo vemos, vemos, ¿vale? A la gente sin techo, a la gente mm, que se droga, que se pincha, que no tienen comida. O sea, para mí eso sí que es un problema. O sea, para, para mí eso sí que es que digamos anormal, porque yo tengo síndrome de Down y soy normal. Yo vivo sola y soy normal. Yo trabajo y soy normal. Soy una más en todos los aspectos de mi vida y soy feliz, como dije antes, soy una enamorada de mi vida. Y aunque tenga síndrome de Down y aunque no, yo no tengo ningún problema para enamorar a quien sea. Puedo enamorar hasta, hasta de jovencito. No, si ya os demostré aquí eh, en la radio al Pedro. <laughs> que ho que aquí a la al Pedro. Molt Pedro, tú tienes más dificultades. Tu discapacidad intelectual te, lo pone difícil a la hora de enamorar a las chicas. Sí, es que es que soy tímido. Ya. Pero eso no tiene que ver con la discapacidad intelectual. Mm, mi esposo también es tímido. A ver, una cosa es la timidez y otra es la discapacidad. A ti te pone la dificultad la timidez. Sí. Sí, vaya. Eh, es como una flor de primavera. Ah, otro que se ha inspirado. <laughs> Venga, arranca, arranca. A mí me gustan mucho los poemas románticos. Sí. Como de película. Eres una flor de primavera, imagínate. <laughs> Rosa, todo eso es lo que estás culta. Ay, qué bonito, me encanta. Sí. Ya encantada, ya El Albert está diciendo, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis con este rollo en la radio? Digas, digas. Y los corazones de las de las amas. ¿De las quién? La, la, los corazones de las chicas que me gustan. Ah. Ya. Ya se te ve ya. <laughs> Albert, ¿qué más de di tú? Yo. Sí. No sé. Tu, creus en l'amor? No. No. La abans de... sí. abans m'ha dit que sí que hi creia, eh? Ara està dissimulant, jo crec, perquè li fa vergonya a l'Albert. Abans m'ha dit que sí que hi creia amb l'amor. Home, per les fets que ha vist, que no s'ho esperava, no? <laughs> Que l'ha descol·locat tot. Eh, bueno, per tant, la, per la gent i sí, que realment la discapacitat intel·lectual hi posa traves, la Rosa no ho veu tant així... Eh, heu tingut moltes parelles a la vostra vida? Ho sabia. Ho sabia. Vinga, contesteu-me. Real, mm, què vols dir? Que si heu tingut molts nòvios. Ah, en sèrio, en sèrio, la, eh, la que tinc ara. Un nòvio. I la Rosa? Mi última relació duró nueve años. Por el amor de Dios, Rosa. O sigui que una so sòlida i consolidada. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Pero también me enamoré, quizás fue mi gran error, pero mm, su familia era encantadora. En fin, es que tampoco no quiero entrar, porque claro... Madre mía, que te, gustaba, que te gustaba más la familia que el chico, ya lo estoy viendo. Que no, que no, que no, vale, vale, vale, vale. Pues la familia y el chico. Más. ¿Cuántas novias, eh, Pedro? Tres. Tres. <laughs> el tímido. Vaya, <laughs> tío. Le he dicho que al principio, que después cuando se suelta Pedro es terrible. Bueno, o sea, tú eres un, dandy, Pedro. Tú eres un dandy. ¿Y qué hacías para conquistarlas, eh, chicas? invitarlas al teatro, al ah. cine ya a tomar algo. Caray. Y también les pintaba cuadros, ¿verdad? Sí. Porque Pedro aquí tenemos otro artista, le bueno, encanta pintar. Es un novio de toda la vida, esto es María. <laughs> al cine, al teatro, a tomar visto? algo, qué bonito. Sí, sí. Albert, novias. Hmm. Bueno. Ya a, A, a, abans tenia dos, però a, ara ja no. Dos a l'hora? Sí. No. No, no. <laughs> Escolta. No, no, no, no. Ah, vale. Primer una, després l'altra. Exacte. És que feu el que vulgueu, eh? És que arribeu a la ràdio, desmunteu tot el programa, jo feliç de la vida. I tant que sí. Vale. Gelus, gelosia, celos. Cap, cap ni un. Rosa. A ver, yo, quiero entrar porque quiero hacer un, un, inciso porque hay celos y celos, ¿vale? Por ejemplo, mm, si, yo, veo a mi chico, por ejemplo, que se está pavoneando delante de tu amiga, pues, pues siento mucho. A ver, yo celosa no soy. ¿vale? Porque no lo soy. Pero a ver, si yo veo que mi chico se, está pavoneando delante de, mi amiga y que la amiga empieza, ¡ay, es que está majo! Pues, ¿qué dices Ya, claro, es molestarte, ya. Mira, l'Helena eh, Peralta, que estava molt nerviosa perquè li hem fet escriure un poema de l'amor a la ràdio per dedicar-vos-ho, ho ha fet, finalment. El que passa que l'Helena no hi veu bé. Llavors s'ha ha hagut de fer unes lletres com ha pogut. Eh, com, com ho t'has defendido ante el reto, Helena? Con ayuda, con ayuda, ha habido trampa. <laughs> Ah, bueno, pero te has defendido bien, lo has creado tú el poema. Sí, pero he tenido a alguien que me lo transcribía. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver cómo Elena Peralta, que presenta un libro muy bonito de poesía, un audiolibro, ¿eh, chicos, el próximo 8 de marzo a las 7 en Portal del Ángel, allí en el Corte Inglés. Eh, podéis mm, ver esta presentación de su audiolibro que hoy tiene un poema más <laughs> para añadir. Es el poema del amor que Elena Peralta os dedica. ¿Cómo suena, Elena? A ver, para Beth Buddies, entre pespuntes de palabras vestidos de ternura, hoy abrí surcos hacia los dulces pliegues de un corazón dormido. ¿Qué os sembla? ¡Qué bonito! Elena Peralta. Un poema ple d'amor pels companys i companyes de Best Buddies, persones amb discapacitat intel·lectual que expliquen tal com senten els temes del dia a dia. M'ha agradat molt tenir-vos a tots al programa, eh? Una mica revolucionada, Rosa. Mm. Ah, ah, ja ves, ja que jo era mucha rosa. Entres a la ràdio soltera i surts amb nòvio. És que això només pot passar a Catalunya sense barreres. I això que Sant bé. eh?